bana bir kere salat ederse, Allah Teala ona on kat rahmet gönderir. Bana on salat okuyana, Allah Teala yüz kat rahmet gönderir. Kim bana yüz kere salat okursa, Allah Teala ona bin kat rahmet ikram eder. Ve bana bin kere salat okuyanın cesedini, Allah Teala ateşte yakmaz. O kulu dünya hayatında ve ahiret suali sırasında hak söz ile kararlı ve sağlam kılar. Daha sonra onu cennetine koyar. Onun okuduğu salavat, kıyamet günü sırat üzerinde 500 yıllık mesafeyi gösteren muazzam bir nur olur.'' اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وأعطه الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد Allah'ım Efendimiz Muhammed'e ve onun aline salat eyle. Efendimiz Muhammed'e vesile makamını yüksek derece ve fazileti ihsan eyle. Vaad ettiğin makamı Mahmud'a onu ulaştır. Şüphesiz sen vaadinden dönmezsin. اللهم عظم شأنه وبين برهانه وأبلج حجته وبين فضيلته وتقبل شفاعته في أمته واستعملنا بسنته يا رب العالمين ويا رب العرش العظيم Ey yüce arşın Rabbi, ey alemlerin Rabbi olan Allah'ım, Efendimiz Muhammed'in şanını yücelt, dinini aşikar kıl, nübüvvetine işaret eden delillerini aydınlat, onun faziletini ortaya çıkar, onun ümmeti hakkındaki şefaatini kabul eyle, bize de sünnetiyle amel etmek nasip eyle.'' اللهم يا رب احشرنا في زمرته وتحت لوائه واسقنا بكأسه وانفعنا بمحبته آمين يا رب العالمين Bizi onun sancağının altında cemaatiyle beraber haşreyle. Kevser şarabından kasesiyle içir. Muhabbetiyle faydalandır. Ey alemlerin Rabbi olan Allah'ım. اللهم يا رب بلغه عنا أفضل السلام واجزه عنا أفضل ما جازيت به النبي عن أمته يا رب العالمين Ey Rabbim tarafımızdan selamın en faziletlisini ona ulaştır. Ümmeti adına ona ihsan eyle.'' اللهم يا رب إني أسألك أن تغفر لي وترحمني وتتوب علي وتعافيني من جميع البلاء والبلواء الخارج من الأرض والنازل من السماء إنك على كل شيء قدير برحمتك وأن تغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات ورضي الله عن أزواجه الطاهرات أمهات المؤمنين ورضي الله عن أصحابه الأعلام أئمة الهدى ومصابيح الدنيا وعن التابعين وتابع التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين والحمد لله رب العالمين Allah'ım Ey Rabbim beni bağışlamanı, bana merhamet etmeni, tevbemi kabul etmeni, gökten gelen, yerden çıkan bütün belalardan bana afiyetle muamele etmeni diliyorum. Sen rahmetinle her şeye güç yetirensin. Ey Rabbim rahmetinin hatrına, kadın erkek bütün müminleri, kadın erkek bütün Müslümanları ve onların ölüleriyle dirilerini de af ve mağfiret etmeni istiyorum. Allahü Teala müminlerin pak anneleri olan peygamberimizin zevcelerinden dünyanın kandilleri misali hidayet imamlarının mürşid alimleri olan onun ashabından ve onların ardından gelen tabiunla ashabı görmüş gibi onları görenlere tabi olanlardan kıyamet gününe kadar razı olsun. Hamd alemlerin Rabbi olan Allah'a mahsustur.'' اللهم رب الأرواح والأجساد البالية أسألك بطاعة الأرواح الراجعة إلى أجسادها وبطاعة الأجساد الملتمئة بعروقها وبكلماتك النافذة فيهم وأخذك الحق منهم والخلائق بين يديك ينتظرون فصل قضائك ويرجون رحمتك ويخافون عقابك أن تجعل النور في بصري وذكرك بالليل والنهار على لساني وعملا صالحا فارزقني Ey ruhların ve çürümüş cesedlerin Rabbi olan Allah'ım! Cesedlerine dönen ruhların ve damarlarıyla birleşen cesedlerin itaati hatrına senden istiyorum. Bütün yaratıklar senin huzurunda rahmetini ümit ederek, azabından korkarak hüküm vermeni beklerken, bütün ruhlara ve cesetlere geçerli olan kelimelerin hatrına ve onlardan her türlü hakkı alabilmen hatrına, bana hak olanı iyice görebilmem için gözümde nur, gece gündüz dilimde zikir ve salih amel ihsan etmeni senden talep ediyorum. İşte bunlarla beni rızıklandır.'' ya Rabbi. اللهم صل على سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم Allah'ım Efendimiz İbrahim'e salat ettiğin, bereket ihsan ettiğin gibi Efendimiz Muhammed'e de salat eyle, bereket ihsan eyle. اللهم اجعل صلواتك وبركاتك على سيدنا محمد وآل سيدنا محمد كما جعلتها على سيدنا إبراهيم وآل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على سيدنا محمد وآل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وآل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد Allah'ım Efendimiz İbrahim ve onun aline salavat ve bereketler ihsan ettiğin gibi Efendimiz Muhammed'e ve onun aline de salat eyle, bereketler ihsan eyle. Şüphesiz sen methedilmeye layık, azamet ve şeref sahibisin. Allah'ım Efendimiz İbrahim'e ve onun aline bereket ihsan ettiğin gibi Efendimiz Muhammed'in aline de bereket ihsan eyle. Şüphesiz sen methedilmeye layık, azamet ve şeref sahibisin. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات Allah'ım kulun ve Resulün Efendimiz Muhammed'e, kadın erkek bütün müminlere, kadın erkek bütün Müslümanlara salat eyle. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله عدد ما أحاط به علمك وأحصاه كتابك وشهدت به ملائكتك صلاة دائمة تدوم بدوام ملك الله Allah'ım Efendimiz Muhammed'e ve onun aline ilminin kuşattığı, kitabının miktarını tespit ettiği, meleklerinin şahit olduğu şeyler sayısınca, Allah'ın mülkü devam ettikçe devam edecek olan salatla salat eyle. اللهم إني أسألك بأسمائك العظام ما علمت منها وما لم أعلم وبالأسماء التي سميت بها نفسك ما علمت منها وما لم أعلم أن تصلي على سيدنا محمد عبدك ونبيك ورسولك عدد ما خلقت من قبل أن تكون السماء مبنية والأرض مدحية والجبال مرسية والعيون منفجرة والأنهار منهمرة والشمس مشرقة والقمر مضيئا والكواكب مستنيرة والبحار مجرية والأشجار مثمرة Allah'ım, bildiğim ve bilmediğim yüce isimlerin, zatını isimlendirdiğin isimler hatrına, kulun, nebin, Efendimiz Muhammed'e, gökyüzü bina edilmeden, yeryüzü yayılıp döşenmeden, dağlar ayakta tutulup çakılı durmadan, su kaynakları coşup taşmadan, nehirler gürül gürül çağlamadan, güneş doğmadan, ay aydınlatmadan, yıldızlar ışıldamadan, denizler dalgalanmadan, ağaçlar meyveye durmadan önce yarattığın şeyler sayısınca salat etmeni senden talep ediyorum.'' اللهم صل على سيدنا محمد عدد علمك وصل على سيدنا محمد عدد حلمك وصل على سيدنا محمد عدد كلماتك وصل على سيدنا محمد عدد نعمتك وصل على سيدنا محمد عدد فضلك وصل على سيدنا محمد عدد جودك وصل على سيدنا محمد عدد سماواتك وصل على سيدنا محمد عدد أرضك وصل على سيدنا محمد عدد ما خلقت في سبع سماواتك من ملائكتك وصل على سيدنا محمد عدد ما خلقت في أرضك من الجن والإنس وغيرهما من الوحش والطير وغيرهما وصل على سيدنا محمد عدد ما جرى به القلم في علم غيبك وما يجري به إلى يوم القيامة فصل على سيدنا محمد عدد القطر والمطر وصل على سيدنا محمد عدد من يحمدك ويشكرك ويهللك ويمجدك ويشهد أنك أنت الله وصل على سيدنا محمد عدد ما صليت عليه أنت وملائكتك وصل على سيدنا محمد عدد من صلى عليه من خلقك وصل على سيدنا محمد عدد من لم يصل عليه من خلقك وصل على سيدنا محمد عدد الجبال والرمال والحصى وصل على سيدنا محمد عدد الشجر وأوراقها والمدر وأثقالها وصل على سيدنا محمد عدد كل سنة وما تخلق فيها وما يموت فيها وصل على سيدنا محمد عدد ما تخلق كل يوم وما يموت فيه إلى يوم القيامة Allah'ım ilminin adedince Efendimiz Muhammed'e salat eyle. Allah'ım hilminin sayısınca Efendimiz Muhammed'e salat eyle.'' Allah'ım bitmez tükenmez kelimelerinin miktarınca Efendimiz Muhammed'e salat eyle. Allah'ım nimetlerin kadar Efendimiz Muhammed'e salat eyle. Allah'ım fazlın kadar Efendimiz Muhammed'e salat eyle. Allah'ım cömertliğinin sayısınca Efendimiz Muhammed'e salat eyle. Allah'ım semaların adedince Efendimiz Muhammed'e salat eyle.'' Allah'ım yeryüzü kadar Efendimiz Muhammed'e salat eyle. Allah'ım yedi kat gökte bulunan yaratmış olduğun melekler sayısınca Efendimiz Muhammed'e salat eyle. Allah'ım yeryüzündeki cin, insan, vahşi hayvanlar, kuşlar ve yaratmış olduğun diğer yaratıklara dedince Efendimiz Muhammed'e salat eyle. Allah'ım gayb ilminde levh-i mahfuzda kaderi yazan kalemin yazdıkları, ve kıyamete kadar yazacağı şeyler sayısınca Efendimiz Muhammed'e salat eyle. Allah'ım yağmur ve yağmur tanecikleri sayısınca Efendimiz Muhammed'e salat eyle. Allah'ım sana hamd edenlerin, sana şükredenlerin, seni la ilahe illallah diyerek tehlil edenlerin, seni inneke hamidun mecid, sen methedilmeye layık, azamet ve şeref sahibi olansın diyerek temcid edenlerin, yüce zatının Allah olduğuna şehadet edenlerin sayısınca Efendimiz Muhammed'e salat etmeni diliyorum. Allah'ım senin ve meleklerinin ona getirdiği salat miktarınca Efendimiz Muhammed'e salat eyle. Allah'ım yarattıklarından ona salat edenlerin sayısınca Efendimiz Muhammed'e salat eyle. Allah'ım Efendimiz Muhammed'e salat okumayanların sayısınca ona salat eyle.'' Allah'ım dağlar, kumlar, çakıl taşları adedince Efendimiz Muhammed'e salat eyle. Allah'ım ağaç ve yaprakları, kuru çamur ve ağırlıklarınca Efendimiz Muhammed'e salat eyle. Allah'ım her sene ve o senede yaratacakların ve öleceklerin sayısınca Efendimiz Muhammed'e salat eyle. Allah'ım her gün yaratacakların ve her gün öleceklerin sayısınca kıyamet gününe kadar Efendimiz Muhammed'e salat eyle. اللهم صل على سيدنا محمد عدد السحاب الجارية ما بين السماء والأرض وما تمطر من المياه وصل على سيدنا محمد عدد الرياح المسخرات في مشارق الأرض ومغاربها وجوفها وقبلتها وصل على سيدنا محمد عدد نجوم السماء وصل على سيدنا محمد عدد ما خلقت في بحارك من الحيتان والتواب والمياه والرمال وغير ذلك وصل على سيدنا محمد عدد النبات والحصى وصل على سيدنا محمد عدد النمل وصل على سيدنا محمد عدد المياه العذبة وصل على سيدنا محمد عدد المياه الملحة وصل على سيدنا محمد عدد نعمتك على جميع خلقك وصل على سيدنا محمد عدد نقمتك وعذابك على من كفر بسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وصل على سيدنا محمد عدد ما دامت الدنيا والآخرة وصل على سيدنا محمد عدد ما دامت الخلائق في الجنة وصل على سيدنا محمد عدد ما دامت الخلائق في النار وصل على سيدنا محمد على قدر ما تحبه وترضاه وصل على سيدنا محمد على قدر ما يحبك ويرضاك وصل على سيدنا محمد أبد الآبدين وأنزله المنزل المقرب عندك وأعطه الوسيلة والفضيلة والشفاعة والدرجة الرفيعة والمقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد Allah'ım yer ve gökyüzü arasında hareket eden bulutların yağdırdığı sular miktarınca Efendimiz Muhammed'e salat eyle. Allah'ım yeryüzü ve gökyüzünün doğu, batı, kıble istikameti ve derinliklerinde emir altına girmiş rüzgarlar adedince Efendimiz Muhammed'e salat eyle. Allah'ım gökyüzündeki yıldızlar kadar Efendimiz Muhammed'e salat eyle. Allah'ım denizlerde yarattığın balıklar, canlı hayvanlar, sular, kumlar ve bunların dışında kalan diğer mahlukatın sayısınca Efendimiz Muhammed'e salat eyle. Allah'ım bitkiler ve çakıl taşları sayısınca Efendimiz Muhammed'e salat eyle. Allah'ım karıncalar adedince Efendimiz Muhammed'e salat eyle. Allah'ım tatlı tuzlu sular miktarınca Efendimiz Muhammed'e salat eyle. Allah'ım bütün yarattıklarına ihsan ettiğin nimetler miktarınca Efendimiz Muhammed'e salat eyle.'' Allah'ım kendisini inkar edenlere karşı verdiğin cezan ve azabın kadar Efendimiz Muhammed'e salat eyle. Allah'ım dünya ve ahiret devam ettiği müddetçe Efendimiz Muhammed'e salat eyle. Allah'ım cennette yarattıkların var olduğu müddetçe Efendimiz Muhammed'e salat eyle. Allah'ım cehennemde yarattıkların mevcud olduğu sürece Efendimiz Muhammed'e salat eyle. Allah'ım Efendimiz Muhammed'i sevip razı olduğun kadar ona salat eyle. Allah'ım Efendimiz Muhammed'in de seni sevip senden razı olduğu müddetçe ona salat eyle. Allah'ım sonsuza kadar Efendimiz Muhammed'e salat eyle. Onu kendi katında en yakın makama konuk eyle. Ona cennetteki en yüksek derece olan vesile makamını, fazileti, şefaati, yüksek dereceyi, kendisine vaat ettiğin makamı Mahmud'u ihsan eyle. Şüphesiz sen vaadinden dönmezsin. اللهم إني أسألك بأنك مالكي وسيدي ومولاي وثقتي ورجائي أسألك بحرمة الشهر الحرام والبلد الحرام والمعشر الحرام وقبر نبيك عليه السلام أن تهب لي من الخير ما لا يعلم علمه إلا أنت وتصرف عني من السوء ما لا يعلم علمه إلا أنت Allah'ım şüphesiz sen dünya ve ahiret işlerimde sahibim, efendim, her halimde başvuracağım makamım, güvencem, bütün işlerimi zatına havale edeceğim. Ümidim, ihtiyaçlarımı, emellerimi ancak kendisine arz edeceğim. Yüce zat olduğun için.'' şehri haram, beldeyi haram, meşare haram ve Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin kabli şerifi hürmetine gerçeğini ancak yüce zatının bildiği kadar bana hayır bağışlamanı.'' ve yine hakikatini ancak yüce zatının bildiği kadar kötülükten beni korumanı senden talep ediyorum. اللهم يا من وهب لسيدنا آدم سيدنا شيت ولسيدنا إبراهيم سيدنا إسماعيل وسيدنا إسحاق ورد سيدنا يوسف على سيدنا يعقوب ويا من كشف البلاء عن سيدنا أيوب ويا من رد سيدنا موسى إلى أمه ويا زائد سيدنا الخضر في علمه ويا من وهب لسيدنا داود سيدنا سليمان ولسيدنا زكريا سيدنا يحيى ولسيدتنا مريم سيدنا عيسى ويا حافظ ابنة سيدنا شعيب أسألك أن تصلي على سيدنا محمد وعلى جميع النبيين والمرسلين ويا من وهب لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم الشفاعة والدرجة الرفيعة أن تغفر لي ذنوبي وتستر لي عيوبي كلها وتجيرني من النار وتوجب لي رضوانك وأمانك وغفرانك وإحسانك وتمتعني في جنتك مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين إنك على كل شيء قدير Efendimiz Adem'e, Efendimiz Şit'i, Efendimiz İbrahim'e, Efendimiz İsmail ve İshak'ı bağışlayan, Efendimiz Yusuf'u, Efendimiz Yakub'a kavuşturan, Efendimiz Musa'yı annesine ulaştıran, Efendimiz Hızır'ın ilmini artıran, Efendimiz Davud'a, Efendimiz Süleyman'ı bahşeden, Efendimiz Zekeriya'ya, Efendimiz Yahya'yı bağışlayan, annemiz Meryem'e, Efendimiz İsa'yı veren, Efendimiz Şuayb'ın kızını Musa aleyhisselamla karşılaştırmak suretiyle koruyan Ey Allah'ım, ey Rabbim! Efendimiz Muhammed'e, bütün Nebi ve Resullere senin salat etmeni istiyorum. Efendimiz Muhammed'e şefaati ve yüksek dereceyi bağışlayan ey Allah'ım! Günahlarımı bağışlamanı, ayıplarımın hepsini örtmeni, beni cehennem ateşinden kurtarmanı, rızanı, emniyetini, affını ve ihsanını lütfetmeni, kendilerine nimetler verdiğin nebiler, sıddıklar, şehitler ve salihlerle birlikte beni cennetinde nimetlendirmeni senden talep ediyorum. Şüphesiz senin her şeye gücün yeter.'' وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله ما أزعجت الرياح سحابا ركاما وذاق كل ذي روح حماما وأوصل السلام لأهل السلام في دار السلام تحية وسلاما Allah Teala Efendimiz Muhammed'e ve onun aline rüzgarların kümelenmiş bulutları sürüklediği ve her ruh sahibinin ölümü tattığı müddetçe salat eylesin. Ey Allah'ım! Selam yurdunda bulunan selam ehline selamı ulaştır. اللهم أفردني لما خلقتني له ولا تشغلني بما تكفلت لي به ولا تحرمني وأنا أسألك ولا تعذبني وأنا أستغفرك Allah'ım beni yarattığın işte kullan. bana tekeffül ettiğin, rızk sağlamakla uğraştırıp kalbimi onlarla dolduracağın şeylerle beni meşgul etme. Zaten bana rızık vermeyi üzerine almışsın. Senden bunu talep ettiğim halde beni mahrum eyleme. Sana istiğfar ettiğim halde bana azap eyleme. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sellim. Allah'ım Efendimiz Muhammed'e ve onun haline salat ve selam eyle. اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بحبيبك المصطفى عندك يا حبيبنا يا سيدنا محمد إنا نتوسل بك إلى ربك فاشفع لنا عند المولى العظيم يا نعم الرسول الطاهر Allah'ım katındaki Habibin Muhammed Mustafa'nın hürmetine sana yönelerek sevdiğimiz Efendimiz ey Muhammed seninle Rabbine tevessül ederek talep ediyorum. Yüce Mevla katında ey pak güzel Resul bize şefaat eyle. Allahümme şeffi'hu fina bicahihi indek. Allah'ım yanındaki makamının hürmetine onu bizim hakkımızda şefaatçi kıl. وَجَعَلْنَا مِنْ خَيْرِ الْمُصَلِّينَ وَالْمُسَلِّمِينَ عَلَيْهِ وَمِنْ خَيْرِ الْمُقَرَّبِينَ مِنْهُ وَالْوَارِدِينَ عَلَيْهِ وَمِنْ أَخْيَارِ الْمُحِبِّينَ فِيهِ وَالْمَحْبُوبِينَ لَدَيْهِ وَفَرِّحْنَا بِهِ فِي عَرَصَاتِ الْقِيَامَةِ Allah'ım bizi peygamberimize salat ve selam okuyan kullarının en hayırlı olanlarından, peygamberimize en yakın bulunanlardan ve ona kavuşanlardan eyle. Bizi peygamberimize muhabbet duyanlardan, onun yanında kendisine sevgili olanların en hayırlılarından eyle. Bizi mahşer günü onunla sevindir.'' واجعله لنا دليلا إلى جنة النعيم بلا مؤونة ولا مشقة ولا مناقشة الحساب واجعله مقبلا علينا ولا تجعله غاضبا علينا Onu bizim için naim cennetinde zahmetsiz, meşakkatsiz, hesaba çekilmeksizin, cennete girmek için irşad ve hidayet eden delil eyle. Bizden razı olarak onu bize yönelt. Biz ondan şefaat beklerken onu bize darılmış, kırgın eyleme. واغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين الأحياء منهم والميتين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين Allah'ım bizi, ana babamızı, bütün Müslümanları, onların ölülerini ve dirilerini bağışla. Son duamız alemlerin Rabbi Allah'a hamd etmektir. فأسألك يا الله يا الله يا الله يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين Ben senden istiyorum. Ey Allah, ey Allah, ey Allah. Ey Hay, ey Kayyum, ey Celal ve ikram sahibi olan Allah. Senden başka hiçbir ilah yoktur. seni tesbih ederim. Ben yüce emirlerini yerine getiremedim. Zalimlerden oldum. أسألك بما حمل كرسيك من عظمتك وجلالك وبهائك وقدرتك وسلطانك وبحق أسمائك المخزونة المكنونة المطهرة التي لم يطلع عليها أحد من خلقك وبحق الاسم الذي وضعته على الليل فأظلم وعلى النهار فاستنار وعلى السماوات فاستقلت وعلى الأرض فاستقرت وعلى البحار فانفجرت وعلى العيون فنبعت وعلى السحاب فأمطرت اللهم yüce kürsinin, azametin, celalin, izzetin, kudretin ve hükümranlığından taşıdıkları hatrına, yarattıklarından hiçbir kimsenin bilmediği gizli, saklı, pak isimlerin hürmetine, gecenin üzerine koyduğunda geceyi karartan, gündüzüne koyduğunda gündüzü aydınlatan, göklere koyduğunda direksiz tutan, yeryüzüne koyduğunda onu sabit kılan, denizlere koyduğunda suları taşırıp akıtan, su pınarlarına koyduğunda suları coşturan.'' bulutların üzerine yerleştirdiğinde yağmurlar yağdıran ismin hatrına senden istiyorum. وأسألك بالأسماء المكتوبة في جبهة سيدنا جبريل عليه السلام وبالأسماء المكتوبة في جبهة سيدنا إسرافيل عليه السلام وعلى جميع الملائكة Efendimiz Cebrail aleyhisselamın alnına yazılmış olan isimler hakkı için. Efendimiz İsrafil aleyhisselamın alnındaki yazılı isimlerle ve bütün meleklerin üzerinde yazılı isimlerle senden istiyorum. وأسألك بالأسماء المكتوبة حول العرش وبالأسماء المكتوبة حول الكرسي Arşın ve kürsinin etrafına yazılmış isimler hürmetine senden talep ediyorum. وأسألك باسمك العظيم الأعظم الذي سميت به نفسك Yüce zatını bizzat isimlendirdiğin yüce ismin hürmetine senden istiyorum. وأسألك بحق أسمائك كلها ما علمت منها وما لم أعلم bildiğim ve bilmediğim bütün isimlerin hatrine. وأسألك بالأسماء التي دعاك بها سيدنا آدم عليه السلام وبالأسماء التي دعاك بها سيدنا نوح عليه السلام وبالأسماء التي دعاك بها سيدنا صالح عليه السلام وبالأسماء التي دعاك بها سيدنا يونس عليه السلام وبالأسماء التي دعاك بها سيدنا موسى عليه السلام وبالأسماء التي دعاك بها سيدنا هارون عليه السلام وبالأسماء التي دعاك بها سيدنا شعيب عليه السلام وبالأسماء التي دعاك بها سيدنا إبراهيم عليه السلام وبالأسماء التي دعاك بها سيدنا إسماعيل عليه السلام وبالأسماء التي دعاك بها سيدنا داود عليه السلام وبالأسماء التي دعاك بها سيدنا سليمان عليه السلام وبالأسماء التي دعاك بها سيدنا زكريا عليه السلام وبالأسماء التي دعاك بها سيدنا يوشع عليه السلام وبالأسماء التي دعاك بها سيدنا الخضر عليه السلام وبالأسماء التي دعاك بها سيدنا إلياس عليه السلام وبالأسماء التي دعاك بها سيدنا اليسع عليه السلام وبالأسماء التي دعاك بها سيدنا ذو الكفل عليه السلام وبالأسماء التي دعاك بها سيدنا عيسى عليه السلام وبالأسماء التي دعاك بها سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نبيك ورسولك وحبيبك وصفيك يا من قال وقوله الحق والله خلقكم وما تعملون ولا يصدر عن أحد من عبيده قول ولا فعل ولا حركة ولا سكون إلا وقد سبق في علمه وقضائه وقدره كيف يكون كما ألهمتني وقضيت لي بجمع هذا الكتاب ويسرت علي فيه الطريق والأسباب ونفيت عن قلبي في هذا النبي الكريم الشك والارتياب وغلبت حبه عندي على حب جميع الأقرباء والأحباء Efendimiz Adem Aleyhisselam'ın sana dua ettiği isimlerle, Efendimiz Nuh Aleyhisselam'ın sana dua ettiği isimlerle senden istiyorum.'' Efendimiz Salih Aleyhisselam'ın sana dua ettiği isimlerle, Efendimiz Yunus Aleyhisselam'ın sana dua ettiği isimlerle, Efendimiz Musa Aleyhisselam'ın sana dua ettiği isimlerle, Efendimiz Harun Aleyhisselam'ın sana dua ettiği isimlerle, Efendimiz Şuayb Aleyhisselam'ın sana dua ettiği isimlerle, Efendimiz İbrahim Aleyhisselam'ın sana dua ettiği isimlerle, Efendimiz İsmail Aleyhisselam'ın sana dua ettiği isimlerle, Efendimiz Davud aleyhisselamın sana dua ettiği isimlerle senden istiyorum. Efendimiz Süleyman aleyhisselamın sana dua ettiği isimlerle, Efendimiz Zekeriya aleyhisselamın sana dua ettiği isimlerle, Efendimiz Yuşa aleyhisselamın sana dua ettiği isimlerle, Efendimiz Hızır Aleyhisselam'ın sana dua ettiği isimlerle, Efendimiz İlyas Aleyhisselam'ın sana dua ettiği isimlerle, Efendimiz Elyesa Aleyhisselam'ın sana dua ettiği isimlerle, Efendimiz Zülkifl Aleyhisselam'ın sana dua ettiği isimlerle senden istiyorum. Efendimiz İsa Aleyhisselam'ın sana dua ettiği isimlerle. Nebin, Resulün, Habibin, insanlar arasından seçip çıkardığın Efendimiz Muhammed'in sana dua ettiği isimler hatrına senden istiyorum. Ey sözü hak olan ve sizi ve yaptıklarınızı Allah yarattığı mealindeki ayette bize buyuran Allah'ım. Allah'ın hiçbir kulundan hiçbir söz, fiil, hareket ve hareketsizlik meydana gelemez. Ancak onun ilmi kaza ve kaderinde olması gerektiği şekilde nasıl geçiyorsa o şekilde meydana gelebilir. Es'eluke ya Allah, ya Allah, ya Allah en terzukani. وكل من أحبه واتبعه وشفاعته ومرافقته يوم الحساب من غير مناقشة ولا عذاب ولا توبيخ ولا عتاب وأن تغفر لي ذنوبي وتستر عيوبي يا وهاب يا غفار وأن تنعمني بالنظر إلى وجهك الكريم في جملة الأحباب يوم المزيد والثواب وأن تتقبل مني عملي وأن تعفو عما أحاط علمك به من خطيئتي ونسياني وزللي وأن تبلغني من زيادة قبره والتسليم عليه وعلى صاحبيه غاية أملي بمنك وفضلك وجودك وكرمك يا رؤوف يا رحيم يا ولي وأن تجازيه عني وعن كل من آمن به واتبعه من المسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات أفضل وأتم وأعم ما جازيت به أحدا من خلقك يا قوي يا عزيز يا علي Ey Allah, ey Allah, ey Allah. Beni peygamberimize tabi olup ona muhabbet duyan herkese hesap gününde kusurları araştırılmadan, azap görmeden, azar işitmeden, terslenmeden onun şefaati ve arkadaşlığıyla rızıklandırmanı istiyorum. Ey Vehhab! Ey Gaffar! Senden günahlarımı bağışlamanı ve ayıplarımı örtmeni istiyorum. Hesapsız sevap ve mükafatların verildiği günde bütün dostlar arasında beni yüce cemalini doyasıya seyretmekle nimetlendirmeni, benden amelimi kabul etmeni, bilerek, bilmeyerek veya yanlışlıkla yaptığım ezeli ilminle bildiğin bütün hatalarımı affetmeni senden talep ediyorum. En büyük emelim olan Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin kabrini ziyaretine, ona ve iki arkadaşına selam verme nimetine, ihsanınla, fazlınla, cömertliğinle ve kereminle beni ulaştırmanı senden istiyorum. Ey Rauf, ey Rahim, ey Veli, Kendisine iman eden bütün müminler, yoluna tabi olan kadın erkek bütün Müslümanlar, hem onların al ve dirileri hem de kendi adıma. Yarattıklarından herhangi birini mükafatlandırdığın şeylerin en çok, en faziletli ve en etraflı olanıyla Efendimiz Muhammed'i mükafatlandırmanı senden istiyorum. Ey kavi, ey aziz, ey Ali.'' وأسألك اللهم بحق ما أقسمت به عليك أن تصلي على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد عدد ما خلقت من قبل أن تكون السماء مبنيةً والأرض مدحية والجبال علوية والعيون منفجرة والبحار مسخرة والأنهار منهمرة والشمس مضحية والقمر مضيئا والنجم منيرا ولا يعلم أحد حيث تكون إلا أنت Allah'ım, yüce zatına yemin ettiğim şeyler hürmetine, henüz gökyüzü bina edilmeden, yeryüzü yayılıp döşenmeden, dağlar yükselmeden, su kaynakları fışkırıp akmadan, denizler sakinleşip durulmadan, nehirler coşup çağlamadan, güneş doğmadan, ay aydınlatmadan, yıldızlar karanlığı nurlandırmadan önce hiçbir kimsenin bilmediği ancak yüce zatının bildiği şekilde Efendimiz Muhammed'e ve onun aline salat etmeni istiyorum.'' وأن تصلي عليه وعلى آله عدد كلامك Efendimiz Muhammed'e ve onun aline kelimelerinin adedince salat etmeni istiyorum. وأن تصلي عليه وعلى آله عدد آيات القرآن وحروفه Efendimiz Muhammed'e ve onun aline Kur'an ayetleri ve harflerinin sayısınca salat etmeni senden talep ediyorum. وأن تصلي عليه وعلى آله عدد من يصلي عليه Efendimiz Muhammed'e ve onun aline salat okuyanların sayısınca salat etmeni istiyorum. وأن تصلي عليه وعلى آله عدد من لم يصل عليه Efendimiz Muhammed'e ve onun aline salat okumayanların sayısınca salat etmeni istiyorum. وأن تصلي عليه وعلى آله ملء أرضك Efendimiz Muhammed'e ve onun aline yeryüzü dolusunca salat etmeni istiyorum. وأن تصلي عليه وعلى آله عدد ما جرى به القلم في أم الكتاب Efendimiz Muhammed'e ve onun aline kalemin levh-i mahfuzda kaderle ilgili yazdığı şeyler kadar salat etmeni istiyorum. وأن تصلي عليه وعلى آله عدد ما خلقت في سبع سماواتك Efendimiz Muhammed'e ve onun aline yedi kat semada yarattıkların adedince salat etmeni istiyorum. وأن تصلي عليه وعلى آله عدد ما أنت خالقه فيهن إلى يوم القيامة في كل يوم ألف مرة Efendimiz Muhammed'e ve onun aline kıyamet gününe kadar yaratacağın şeyler miktarınca her gün bin defa senin salat etmeni istiyorum. وأن تصلي عليه وعلى آله عدد قطر المطر وكل قطرة قطرت من سمائك إلى أرضك من يوم خلقت الدنيا إلى يوم القيامة في كل يوم ألف مرة Efendimiz Muhammed'e ve onun haline dünyayı yarattığın günden kıyamet gününe kadar gökyüzünden yeryüzüne düşen yağmur damlaları ve her bir yağmur tanesi sayısınca her gün bin kere salat etmeni senden talep ediyorum.